eta susenketak egina izan ditu CFDT-ak. Erranduenez, langileak higatua dira, ondurioz karguzte frango, lanetik gero eta ardurago falta, eritasun eta zainen gatik. cfdt Michel Larralda. Pi plus de 10 ans, ya de gros gros au niveau de Hamar urte pasa lanetik faltatziak badirela, 2000 amekan eguneko bostekoa zen faltatzia, 2000 amazazpian amalauekoa eta orai gune batzutan oita bostekoa. Donc, euh, ça, ça décrit vraiment un malaise au niveau de salariés. Donc, il y a un état d'épuisement professionnel de plus en plus important. Igatuak dira, zain eta ikeri, eritasun profesionalak bezala ezagutuak, tant que maladie professionnelle par la CPAM. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des agressions du personnel par les usagers. Oldartziak ere jasaiten dituzte, laguntzen dituztenen eh, ganik, euh, amarka. Selon l'interprétation de la direction, soit ils disent que c'est un incident... Eta zuzendaritza beti entxeatzen da, inkesten saiestea. C'est d'éviter d'avoir des enquêtes au niveau de, du CHSCT. Eta langilek berek dituzte, jasan oldartzen kontrako hausibideak iriki behar, plenta initza pausatu dituzte langilek.